lumaman ng makanta ng kalayaan sa ng dayuhan, imperialistang gaman, ang sagot ng bayan ay hipagsipan. Proletaryo, progresibo, sa kilusan alay ay pawisan Panggagawa, magsasaka, lakasayang pagkakaisa sa bukid at parang bundok kapatagan Handang lumaban para sa kalayaan Sa mga pinangdayuhan, imperialistang ang gaman Ang sagot ng bayan ay magsikan Proletaryo, progresibo Sa kilusan, alay, pawis at tubo Ang katawa, pagsasaka Nakasayang pagkakaisa Sa bukid at parang bundok kapatagan Handang lumaban para sa mga binang daywan, imperialistang gaman, ang sagot ng bayan ay magsigaw.